แนะนำบทลุกมาน บทลุกมานเป็นบทมัคคิยามีสาสิบสี่องค์การ บทนี้เริมในการกล่าวถึงคำพีซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของมูฮัมหมัด ซึ่งในคำพีได้นำหลักฐานมายืนยันให้ประจักษ์ถึงความเป็นเอกะ ของพระเจ้าแห่งสามปรโลก กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ ความสวยงามอันน่าประหลาดใจในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่มีระบบอันรัดกุมในการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดิน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางวันและกลางคืนขุนเขาและหน้าน้ำคลื่นลมและสายฝน พืชผลและต้นไม้ และในทุกสิ่งที่มนุษย์ได้พบเห็นจากหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกะของพระเจ้าแห่งสากลโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจและสติปัญญายอมรับ และยอมจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขา โดยไม่ต้องสงสัยหรือลังเลแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนพวกบูชาชเวตให้ตระหนักถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพที่ปรากฏออกมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่และสวยงามบทนี้จบลงด้วยการเตือนให้ระลึกถึงวันอันน่าหวาดกลัว ที่ทรัพย์สินและบุตรหลานจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยบทนี้ถูกเรียกชื่อว่า บทลุกมาน เพราะได้กล่าวถึงเรื่องของลุกมาน อัลฮากิม หรือลูกมานักปรัชญา ที่ประมวลไว้ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาเคล็ดลับของการรู้จักอัลลอฮ์และคุณลักษณะของพระองค์ประนามการตั้งภาคีใช้มีมัญญาที่ดีงามและห้ามปรามให้ละเว้นการกระทำที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังประมวลไว้ด้วยการสั่งเสียที่มีคุณค่า ซึ่งอัลลอฮ์ทรงสอนให้พวกเขาพูดออกมา และนั่นคือปรัชญาและความเฉลียวฉลาดที่ลูกมารได้รับจากพระผู้อภิบาลของเขาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามมีมอัลิฟลามมีมท ت ายาตุลกิตาบิลฮะกีม เหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคำพีอันชัดแจ้งเพื่อเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่ผู้ที่กระทำดีทั้งหลายคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคละกาศ

ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ซื้อเอาเรื่องไร้สาระ เพื่อทำให้เขาหลงไปจากทางของลอโดยปราศจากความรู้และถือมันเป็นเรื่องขบขัน ชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ และเมื่อองค์การทั้งหลายของเราถูกอ่านให้แก่เขาเขาก็ผินหลังให้อย่างยะโสประหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินองค์การนั้นๆ ประหนึ่งว่าในหูของเขานั้นหนวก ดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าว แก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิดอินนัลลดีนอามนูวะอามิลุสซาลิฮาติละฮุมจันนาตุนนอีม แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะรับสวนสวรรค์อันสุขสำราญพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล สัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอ และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาญาข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 และทรงปักเทือกเขาไว้อย่างมั่นคงในแผ่นดิน เพื่อไม่ให้มันสั่นคลอนไปกับพวกเจ้า และทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่หลายไปในแผ่นดินและเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้า และเราได้ให้พืชทุกชนิดงอกเงยออกมา เป็นคู่คู่อย่างสวยงาม ه นี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่า อันใดเล่าที่เขาเหล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระองค์แต่ว่าผู้อาธรรมต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ และโดยแน่นอนเราได้ให้ฮิกมะแก่ลุกมานโดยกล่าวว่าจงขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์เถิดและผู้ใดขอบคุณ แท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเอง และผู้ใดปฏิเสธ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญและจงรำลึกถึงเมื่อลุกมาน ได้กล่าวแก่บุตรของเขา โดยสั่งสอนว่า โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใด ๆ ต่ออัลลอฮ์เพราะแท้จริงการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์และเราได้สั่งเสียแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา โดยที่มารดาของเขาได้อุ้มขันด้วยความอ่อนเพลีย ครั้งแล้วครั้งเล่า และการหย่านมของเขาในระยะเวลาสองปี เจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้าอย่างข้าคือการกลับไปของเจ้า وإن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون และถ้าเขาทั้งสองบังคับเจ้าให้ตั้งภาคีต่อข้า โดยที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้ว เจ้าอย่าได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทั้งสอง และจงอดทนอยู่กับเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยความดี และจงปฏิบัติตามทางของผู้ที่กลับตัวไปสู่ข้าและยังข้านั้นถือทางกลับของพวกเจ้า ดังนั้นข้าจะบอกแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ยาบุลัยอินนฮาอิน تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير แท้จริงหากว่าความผิดนั้น มันจะหนักเท่าเมล็ดผักสักเม็ดหนึ่ง มันจะซ่อนอยู่ในหิน หรืออยู่ในบรรดาชั้นฟ้าหรืออยู่ในแผ่นดิน อัลลอฮ์ก็จะทรงนำมันออกมา แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบรู้ يا بني أقم الصلاة وأمر ب ا ل م ع ر รูฟวันฮานิลมุน ا ل ك ر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور โอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงใช้กันให้กระทำความดี และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้า แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور และเจ้าอย่าหันแก้ม คือใบหน้าของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโสและอย่าเดินไปบนแผ่นดินอย่างไร้มันญาตแท้จริงอัลลอฮ์มิทรงชอบผู้หญิงจองหอง และผู้คุยโว โอ้อวดทุกคน واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر อ ل أ ص و ا ت لصوت الحمير และเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณ และจงลดเสียงของเจ้าลงแท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของหลานนัลลอฮะ ن ัคค ه รละกุม ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้า ซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดิน และพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานอันมากมาย ของพระองค์อย่างครบหันแก่พวกเจ้า ทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้น และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และปราศจากทางนำที่ถูกต้อง และปราศจากคำพีเท่ทางสว่าง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 แต่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันในเรื่องนั้น อะไรกัน ถึงแม้ว่าชัยตอนจะเรียกร้องพวกเขาสู่การลงโทษ ที่มีไฟลุกโซนอยู่กระนั้นหรือและ และผู้ใดนอบน้อมใบหน้าเขาอย่างอัลลอฮ์โดยที่เขาเป็นผู้กระทำดี แน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้ว และบ้านปลายของกิจการทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์อินนัลลอฮะอาลีมบิดาติสซุดู และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาก็อย่าให้การปฏิเสธศรัทธาของเขาทำให้เจ้าเศร้าโศกเสียใจ และอย่างเรานั้นคือการกลับของพวกเขา แล้วเราจะบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในส่วงอกนอก เราได้เวลาพวกเขาสนุกสนาน กันเพียงเล็กน้อย แล้วเราจะไล่ต้อนพวกเขาไปสู่การลงโทษที่รุนแรงและถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า อัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวัลอัรฎิอินนัลลอฮะฮุวัลกอนียุลฮามีดสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงพอเพียงจากสิ่งทั้งหลาย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 และหากว่าต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินเป็นปากกา และมหาสมุทรเป็นน้ำมึก มีสำรองไว้อีกเจ็ดมหาสมุทรคำตรัสของอัลลอฮ์ก็ยังจะไม่หมดสิ้นไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาณ ما خلقكم و ล ا بعثكم วาฮิดะอินนัลลอฮะสม س م ุม การบังเกิดของพวกเจ้าและการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้า ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสมือนชีวิตเดียวแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น أ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในเวลากลางวัน และทรงให้กลางวันเข้าไปในเวลากลางคืน และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่กำหนดไว้ และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำนั่นเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือผู้ทรงสัจจะและเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์ ป็นเพชรและเพราะว่า อัลลอฮ์นั้นพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า เรือนั้นแล่นไปในท้องทะเลเนื่องด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์ให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคนและเ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور และเมื่อลูกคลื่นซัดมาท่วมมิดพวกเขา คล้ายเงาร่มที่ปกคลุมพวกเขาก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ได้ช่วยพวกเขาได้ขึ้นบก ในหมู่พวกเขามีผู้อยู่ในสายกลาง และไม่มีผู้ปฏิเสธสัญญาณต่าง فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور โอ้มนุษย์ทั้งหลาย พวกเจ้าจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกลัววันหนึ่งที่พ่อมิอาจช่วยลูกของเขาได้ และลูกก็ไม่อาจจะช่วยพ่อของเขาได้ แต่อย่างใดถ้าจริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริง ดังนั้นอย่าให้การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้า และอย่าให้หัวหน้าของพวกล่อลวงคือชัยตอนมาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ได้เป็นอันขาดอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะติวะยุนซิลุลไกตะวะยะลัมมาฟิลอัรฮาม وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير แท้จริงอัลลอฮ์นั้นความรู้แห่งวันอวสานนั้นมีอยู่ณที่พระองค์ และพระองค์จะทรงประทานผลลงมา และพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูก และไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่มันจะหามาได้ในวันรุ่งขึ้น และไม่มีชีวิตใดรู้ว่าณแผ่นดินใดมันจะตาย แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน